Մեր անվտանգության երաշխավորը եղել, մնում են ու կմնան մեր զինված ուժերը։ Բանակն է եթերում։ Եթերում բանակ հաղորդաշարն է։ Խոսափողի մոտ է Հրայր Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել։ Հանրապետության ռազմական տոնացույցի համաձայն նոյեմբերի 1-ը հետախույզի մասնագիտական օրն է։ Մեր անդրադարձը։ Խաչքարու շարժանի բացման հանդիսավոր արարողություն Մարտունու շրջանի գիշի համայնքում։ 2020 թվականի աշնանային պատերազմի ամնացորդ նվիրյալներից մեկը Զորիկ Շահրամանյան։ Հույս ցերեկույթ նվիրված 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ամնացորդ նվիրյալ Անդրեյ Դանիելյանին։ Ռուսական խաղապազորակազմը շարունակում է առաջադրված առաքելության կատարումը Արցախում։ Խորթային եւ հայոց բանակի հայազգի ռազմական գործիչ մեր համերկրացի Ռաֆայել Հարությունյանի կյանքն ու գործունեությունը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Նոյեմբերի 5-ը Հանրապետության զինված ուժերի տոնացույցում ավանդաբար նշվում է որպես հետախույզի մասնագիտական օր։ որ Հետախուզական եւ հատուկ նշանակության գործողությունների վարման անհրաժեշտություն եղել է Արցախյան ազատամարտի առաջին իսկ օրերից։ Եվս այդ դեմիկնապաշտպանական ուժերի ղեկավարության նախաձեռնությամբ համապատասխան ուժերը սկսել են ձևավորվել բանակային առաջին ստորաբաժանումների ձևավորմանը զուգընթաց։ Տարիներ շարունակ պաշտպանության բանակի հետախուզական եւ հատուկ նշանակության զորքերը իրենցից ներկայացնում են համակողմանի մարտական ու հոգեբանական պատրաստություն ունեցող զինծառայողներով համալրված մի համակարգ որը ունակ էր հակառակորդի մտադրություններն ու հավանական գործողությունների բնույթը բացահայտել դեռևս ամնայի միջակում եւ նպատակային քայլեր ձեռնարկել դրանք ցախողելու ուղղությամբ։ Եվ ի պատիվ բնակավարի ակունքներում կանգնած նվիրյալ անհատների պետք է արձանագրել, որ վերջիններս փայլուն են կատարել առաջադրված մարտական խնդիրները։ Իրենց անուրանալի ավանդը բերելով 1994-ի հակառակորդին զինադադար պարտադրելու գործին։ Իրականում պաշտպանության բանակի հատուկ նշանակության զորքերի համար պատերազմը երբևէ չեր ավարտվել, Զինադատարի ամբողջ ժամանակահատվածում նրանք մշտապես առաջնագծում էին եւ հակառակորդի խորը թիկունքում, կատարելով տարբեր մարտական առաջադրանքներ եւ պայմաններ ստեղծելով զինված ուժերի լիարժեք կենսագործունեության համար։ Վերջիններից գերազանցությունը ճշնամական համարժեք ստորաբաժանումների նկատմամբ փայլուն դրսևորվեց հատկապես 2014-2015 թվականների դիվերսիոն հետախուզական արշակատման օրերին։ Չնայած 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ցավալի վերջնարդյունքին Պաշտպանության բանակի հետախույզներն ու հատուկ ջոկատայինները ռազմական գործողությունների ընթացքում բազմաթիվ հաջողված մարտական դրվագներ են գրանցել եւ ցավոք կրել նաեւ անդառնալի մարտկային կորուստներ։ Մասնագիտականից բացի ոլորտի ներկայացուցիչների համար օրը նաեւ խոնարհումի ու մեծարման օր է եւ կյանք հայրենիքին նվիրաբերած տղաների գործը վերաժողորելու եւս մեկ հնարավորություն։ Մենք եւս միանում ենք հիշարժան օրվա առիթով հետախույզներին ուղված բոլոր մաղթանքներին եւ ակնկալում միայն նորանոր ձերբերումներ։ նոր հուշարձանի բացում։ Հոկտեմբերի 29-ին համայնքային հավաքական հիշողության նոր անկյուն է բացվել Մարտունո շրջանի Գիշի գյուղում։ Դերևս հայերենական մեծ պատերազմում նահատակված գյուղի 183 հերոսների հիշատակին կանգնեցված հուշակոթողի եւ 90-ականների գոյապայքարում զոհված 37 քաջերի հիշատակն ամփոփող հուշարձանի կողքին ռուսաստանաբնակ գիշեցիների եւ համագյուղացիների ջանքերով տեղադրվել է նոր խաչքար հուշարձան։ Նվիրված 44-օրյա պատերազմում գիտակցված մահվան ընթարաշ գնացած 8 հայորդիների եւ դրան նախորդած հարաբերական խաղաղության պայմաններում մարտական տարբեր խնդիրների կատարման ժամանակ զոհված 7 գիշեցիների հիշատակին։ Այսպիսով ամբողջացել է Արցախի հանրապետության բազմաբնակիչ համայնքներից մեկի մի քանի սերունդների պատմական հիշողությունը։ Մի վայրում, որը տարիներ շարունակ ազգային ու պետական բոլոր խորհրդանշական տոների եւ իշտակի օրերին եղել է գյուղի բնակչության հանդիպման ուղղնարումի նվիրական հասցեն, ու այն այս իրական դաստիարակության օջախներից մեկը։ Լսենք համայնքի ղեկավար Սերո Պաղաբեկյանին։ Պատերազմից հետո Ռուսաստանաբնակ գիշեցիների կողմից նախաձեռնվել է հոշախարի տեղադրումը 44 օրյա պատերազմի զոհերի հիշատակի նվիրված։ Համատեղ ուժերով համագործակցելով Ռուսաստանում ապրող մեր հայրենակիցների հետ տեղադրել են հոշախարը, որը կդառնա մեր համագյուղացիների համար եւս մեկ սրբավայր։ Խաչքար Ուշարձանի բացման արարողության ժամանակ անդրադարձ է կատարվել գյուղի հարուստ պատմությանն ու նրա զավակների մասնակցությանը։ Մեր ազգի եւ պետության համար բախտորոշ նշանակություն ունեցած տարբեր մարտական արճակատումներին հիշատակվել է մեր ապրելու իրավունքի համար մարտնչած հերոսների անունները, ընդգծվել այն պատրաստակամությունն ու պատասխանատվությունը, որը այսօր էլ ունեն գիշեցիները մեր երկրի ու ժողովրդի համար որոշիչ այս ժամանակներում։ Լսենք յուղի դպրոցի նախկին տնօրեն Արկադի Ավանեսյանին։ Եկել ենք այս սրբատեղին, ուխտատեղին յուրատեսակ երթում տալու, որ կշարունակենք մեր հայրենիքի նվիրյալների սուրբ գործը։ Այն է, կպայքարենք Արցախի ազատության անկախության համար, կապրենք եւ կաշխատենք Արցախ աշխարհում։ Տղանները պայքարել են մեր ապրելու իրավունքի համար։ Արցախյան գոյամարտի տարիներին մեր գյուղը գիշին 90-ական թվականներից սկսած առ այսօր ընդհանուր առմամբ ունեցավ 50 զոհ։ Նրանցից յուրաքանչյուրը մի տան ճրակ է, յուրաքանչյուրը քաչ համար ուժեղ առնական մի տղամարդ, պարզապես հերոս, հայրենիքի նվիրյալ։ Նրանցից յուրաքանչյուրը միացավ հազարավոր այն հայորդիներին, ովքեր իրենց մտաղ կյանքը դրեցին հայրենիքի փրկության զոհասեղանին, ովքեր իրենց կյանքով կյանք տվեցին մեզ ապրողներից։ Ճիշտ է գրված ուշակարի վրա։ Ավերջ փառք մեր բոլոր սրբադասված տղաներին։ Նրանց կատարածը անգնահատելի է, եւ սերունդները միշտ կհիշեն նրան։ Խաչքարու շարժանի ուծումը հայրաքելական եկեղեցու բոլոր կանոնների համաձայն կատարել եւ հոգեանգստյան կարգի իրականացրել Տեր Մխիթար Քահանահարոյանը։ Իսկ միջոցառման գեղարվեստական մասը ապահովել են գյուղի դպրոցականները։ 44-օրյա պատերազմի ամնացորդ նվիրյալը Բանակ հաղորդաշարի թողարկումներում մենք բարբերաբար անդրադառնում ենք նաև 2020 թվականի Արցախյան գոյապայքարում անմահացած նվիրյալների պատմություններին, նրանց խրագործություններին ու մարտական դրվագներին։ Երկու տարի առաջ հենց այս օրերին էին նրանք կյանքի ու մահվան կռիվ տալիս հանուն հայրենիքի պաշտպանության ու ժողովրդի անվտանգության։ Այս անգամ պատմելու ենք նրանցից մեկի Զորիկ Շահրամանյանի մասին, ով դեռ մանկուց էր երազել զինվորական համազգեստ կրել։ 18-ամյա երիտասարդի երազանքն իրականացավ, երբ զորակոչվեց հայկական բանակ եւ ծառայության անցավ իր սիրելի ծննդավայրում։ Լսենք մորը Մանուշ Սահակյանին երբ որ մտնում էր տուն, դա ինքը փոքր տարիքում։ Մտնում էր մի անգամից հոր բացինկաներն էր հագնում, գլխարկներ դնում, որ ես էլ եմ զինվոր դառնալու։ Զորիկը ծնվել է Արցախի մայրաքաղաքում, զինվորականի ընտանիքում։ Համեստ ու զուսպ տղան դպրոցում աչքի են ընկնում մաթեմատիկ առարկայից եւ ուներ ճկուն տրամաբանություն։ Հենց այս հմտությունների շնորհիվ էլ ընդունում է ճարտարապետության ու շինարարության ազգային համալսարան։ Պատում է հերոսի հայրը Վախթանգ Շահրամանյանը։ Քանի որ Զորիկը կրում էր Քերուշ անունը, ով Արցախյան առաջի պատերազմի ժամանակ նա զոհվել էր, ու քանի որ ինքը մեր առաջնեկն էր, մենք ծնողներով ավելի խստապահանջ, ավելի պահանջկոտ ենք եղել իր նկատմամբ ու դաստիարակել ենք զուտ հայրենասիրական ոգով, որպեսզի ինքը լինի մեր արժանի հայ եւ մեր հասարակության պիտանի մարդ։ Տերևս Օրիկը Ոսման նպատակով տեղափոխվել էր Երևան, կապը ծննդավայրի հետ մշտական էր։ Հոգով ու մտքերով Արցախում էր ներկայացնում են ծնողները։ Ինքը շատ էր ուզում Ստեփանակերտ գնալ, ինքը չէր հարմարվում Հայաստանում։ Ամեն անգամ ընկերների հետ էր կապվում, բայց չէ իր ուշքնում միտքը Ղարաբաղն է եղել։ Ունելով ինքը զինվորական, միշտ ինքը մեծ անհատաստերակվել որպես կարգապահ, որպես գրագետ, ինքը ցանկացել է նաև վերջում զինվորական լինել։ Ծառայությունից ինքը շատ ոգևորված է եղել, անընդհատ ուզում էր ինչ-որ բան պատմած լիներ, զինվորների հետ որ գնացին դաշտա, այնտեղից զանգ ցենց ոգևորված դա արդեն բանը զենքը ձերքը բան ամեն ձևի ոգևորված որ վերջապես իր նպատակներից մեկը իրականանում է Բանակ զորակոչվելով զինվորական դառնալու զորիկի երազանքը վերջապես իրականություն դարձավ սակայն նրա բանակային երանելի օրերը երկար չտևեցին։ Նա ընդամենը 3 ամսվա ծառայող էր, երբ սկսվեց 44-օրյա պատերազմը։ Պատերազմի օրերին տղամոր հուսադրում եւ քաջալերում էր մարտի դաշտից, ասում որ ամեն ինչ կարքին է։ Իսկ մայրը, որ դեռևս 1990-ականներին սեփական մաշկի վրա էր զգացել պատերազմի ողջ դառնությունն ու հետևանքները, լավ էր հասկանում, թե իրականում ինչի միջով են անցնում տղաները։ Հենց այս նույն ժամանակ առաջնագծում իր խնդիրներ կատարում Զորիկի հայրը, որն ամեն կերպ փորձում էր գոնը մի քանի րոպեով հանդիպել որդուն, որը չշացավ իրան որ կանչեցին, ասեցին Զորիկ, քեզ մարդ հայեք է, սկզբից չասացին, հանրատար ինքը վազելով եկա ու զարմացածին, ասես, «Պապ, ինչ ես անում ստեղ» դիրքը ես եկել։ Մոտ մի ժամ մնացի ես Կարակային դիրքում, տրամադրությունը բարձր էր Ժպիտերեսին։ Մենք հրաժեշտ տվինք Զորիկն ու ընկերները կռվեցին վարանդայում եւ ամեն ինչ արեցին ճշնամու առաջխաղացումը կանխելու համար։ Սակայն հոկտեմբերի 10-ին հայրենիքի պաշտպան Զորիկ Շահրամանյանը զոհվեց ճշնամու անօթաչու թրջող սարքի հարվածից։ Մեր զինվորի, մեր ազնակազմի, մեր սպաների ողքեվարությունը իրանց այդ ողքին այնքան բարձր ա եղել, որ անգամ իրենք զիջելով զենքում եւ ազնակազմի քանակում իրանք այդ ողքին ունեցել են, իսկ հակառակորդը չի ունեցել։ Զինվորը բանակը արելա անհնարին է։ Ես ինձ հարց եմ տալի, իսել եմ եղել դեղ համիջապես արետակորցան տակ եմ եղել, ու խիս ենց է, խիս ենց անարտար է, գոնե ինձ տաներ տղոս պայր։ Ես չեմ հարմարում այդ մտքի հետ, ու կասի ժամանակը բուժում է, հետի սուտանման բան չկա, մարդն է հարմարում այդ դժբախտությանը։ Վերքը սպի է դառնում, բայց սպին չի ազնում։ Հիշեցնենք, որ հունիսի 30-ին հավերժ զինվորի 21-ին տեղի էր ունեցել Արալ Երնազորիկը գրքի շնորհանդեսը, որի հեղինակի մայրն է, իսկ գրքի է ջրին անմար հերոսի մանկությունն է։ Պատանեկությունը եւ բանակային կարճ, բայց փոթորկալից կյանքն ու նվիրական պայքարը։ Զինվոր է իր հայոց ազգի, որ տվեց իր կյանքը ջահել, ռոպեները դարձան դարեր, ինչու չկաս, ախ երբ կգաս։ Հույս ցերեկույթ Անդրեյ Դանիելյան Նոյեմբերի 1-ին Մարտունու շրջանի Խարահունջ գյուղի հիմնական դպրոցում կազմակերպվել է միջոցառում նվիրված 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի նվիրյալ Անդրեյ Դանիելյանի անմար հիշատակին։ Միջոցառման ընթացքում կազմակերպիչների ու համագյուղացիների կողմից ներկայացվել է Անդրեյի կյանքն ու գործունեությունը, զինվորական ու պատերազմական օրերից դրվագներ։ Անդրեյ Վահանի Դանիելյանը ծնվել է 1993 թվականի հուլիսի 29-ին Արցախի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Խարահունջ գյուղում։ Իր բնույթով շատ համեստ, ընկերասեր եւ բոլորի հոգսերով ապրող երիտասարդ էր։ Սովորել է տեղի դպրոցում, զորակոչվել է բանակ եւ իր ծառայությունը անցեկացրել Ասկերանի զորամասում։ 2016 թվականին որպես ժամկետային զինծառայող մասնակցել է քարորիա պատերազմին եւ արժանացել է քաջարի մարտիկ իշխանանշանին։ Այնուհետև ծառայությանը անցել Մարտունի 3-րդ պաշտպանականում որպես պայմանագրային զինծառայող։ Ծառայում էր անտրտունջ եւ ուներ շատ նպատակներ, ուներ հարսնացու, երազում էր գեղեցիկ ընտանիք կազմել բայց պատերազմը սկսվեց։ Սեպտեմբերի 25-ին դիրքերից իջել էր եւ 27-ին կրկին բարձրացել։ Անդրեյը կռվել է ջրականի, հադրութի, թաղավարտի, մարտունու համար մղվող մարտերում։ Պատերազմի ընթացքում ստացել է լեյտենանտի կոչում, նշանակվել դիպուկահարների դասակի հրամանատար։ Վերջում կրկին տեղափոխվել է մարտունի եւ զոհվել նոյեմբերի 1-ին, Ուրուչուղ կոչվող տեղանքում, ռազմական ավիացիայի եւ անօթաչու թռչող սարքի ռմբակոծությունից։ Փարք ու պատի վարենիքի համար անմահացած բոլոր նվիրյալներին Ռուսական խաղապահների առաքելությունը շարունակվում է։ Անցնող շաբաթվա ընթացքում ռուսական խաղապահ զորախումբը շարունակել է առաջադրված խնդիրների իրականացումը Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում։ Ռուս խաղապահները 30 դիտակետերում հրադադարի ռեժիմի պահպանման շուրջօրյա մշտադիտարկում եւ վերահսկում են իրականացնում։ Նշվում է, որ ռուսական խաղապահ զորախմբի պատասխանատվության գոտում խախտումներ չեն արձանագրվել։ Ռուսական խաղապահ զորախմբի շարժական խմբերը բարեկեցություն են իրականացրել 3 երթուղիներով՝ Մարտակերտի, Մարտունու, Շուշիի շրջաններում եւ Լաչինի միջանցքում։ Այս մասին տեղեկանում ենք Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության տարածած տեղեկագրերից։ Ռուսական խաղապահ զորախմբի ինժեներ-սակավորական խմբերը շարունակում են օբյեկտների եւ տեղանքի ականաձերծումը։ Ռուս խաղապահների անվտանգությունն ապահովելու եւ հնարավոր միջադեպերը կանխելու համար շարունակական փոխգործակցություն է պահպանում Ադրբեջանի եւ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբների հետ։ Նշված է տեղեկագրերում։ Հայազգի զորավարը Խորհրդային բանակի հայազգի ռազմական գործիչ գեներալ-մայոր Ռաֆայել Սերյանի Հարությունյանը ծնվել է 1934 թվականի նոյեմբերի 5-ին Լեռնային Ղարաբաղի Մարտակերտի շրջանի Մարալյան Սարով գյուղում։ 1954 թվականին ավարտել է Միրբաշիրի ռուսական միջնակարգ դպրոցը։ 1954-1955 թվականներին սովորել է Երևանի ճարտարապետական ինստիտուտում։ 1958 թվականին գերազանցությամբ ավարտել Բաքվի իրազեկային ռազմական ուսումնարանը, 1966 թվականին Մոսկվայի Ֆրունզեի անվան ռազմական ակադեմիան։ 1958-ից 1963 թվականներին իղել է հրաձգային վաշտի հրամանատար, 1966-ից 1969 թվականներին Ուրալյան զինվորական օկրուգի ուսումնական մոտոհրաձգային դիվիզիայի մոտոհրաձգային գումարտակի հրամանատար 1967-1968 թվականներին շտաբի ուսումնական բաժնի պետի տեղակալ 1969-1971 թվականների նույն դիվիզիայի օպերատիվ բաժնի պետ, շտաբի պետի տեղակալ, 1971-1973 թվականների նույն դիվիզիայի ուսումնական գնդի հրամանատար, 1973-1974 թվականների նույն դիվիզիայի շտաբի պետ, Երկու անգամ արտահերտ կոչում է ստացել 1972 թվականին փոխգնդապետի եւ 1974 թվականին գնդապետի 1974-1979 թվականներին եղել է Մոսկվայի զինվորական օկրուգի Գովրովո քաղաքում տեղակայված ուսումնական մոտոհրաձգային դիվիզիայի հրամանատար 1979-1984 թվականներին եղել է Գերմանիայում տեղակայված խորթային զորախմբի բանակի հրամանատարի տեղակալ բանակի ռազմական խորհրդի անդամ 1984-1986 թվականների Մոսկվայի զինվորական օկրուգի մարտական պատրաստության վարչության պետի տեղակալ 1986-ից 1991 թվականներին ղսմ քաղաքացիական պաշտպանության բարձրագույն կենտրոնական դասընթացի պետ պաշտոնաթող է եղել 1991 թվականին 1989-ից 1990 թվականներին եղել է Հայաստանում նշանակվել հայոց ազգային բանակ ռազմականացված զորամիավորման շտաբի պետ կազմակերպել Հայաստանի Հանրապետության սահմանների պաշտպանության համար ծավալված սահմանային մարտերը